Bai, biziki unkitua izan da, uh, aldean, eh? et eh, orduan eh, bai gure ere muan ere nun lan egiten dugun, ezagutzen dugu bai eskola bat, uh, susten gatzen dugun eskola hori, uh, orduan teilatua eramana izan da, eta gero kultura ustak anitz uh, suntzituak, eta eta la, bon, batzuk ere aterbe gabe uh, egoten dira. aldean biziki uh, itxusia izan da, eta bon, jakin behar, behar da, eh, haitiko uh, lur terrenak uh, direla, uh, hortan. Bon, piskat haitiko uh, gani jazen. Bon, ondoko hilabetetan piskat zaila izanen da, zenta voilà, laborantza mailan anitz gal, galdu dute bai. Erren duzu kulturak, xeatiak izan diela, ze kultura egiten da gana? Ordan egiten dute hartua, giten dute gero ango kulturak eh, pitimi deitzen da, eta hilajak, hilajak, eh, eta gero baute eh, sustraiak, maniok, eta la patate duz, patata goxoak, eta ala, ango gauzak, dira gauzak diateko, eh? an, kulturak egiten dute, da de kultur vivriar, ba, diateko, jateko dira, ez da, sobera hemen bezala, kabala entzat, hartua kabala entzat, dira an, dira gauzak jateko. Eh? Ah, denak eh, jenden dako dira horik? Bai, ah, ba, ba, kulturak bai eh, gulturak eh, jendien konsumertzen zat dada. Kabaletan, abereetan izan dituzte ere galtzeak? Bon, euh, kabeletan euh, ez dut uste ezan beste, eh, eh, Hori da, bai, eh, kulturak eta, ala, gero etxe batzuk, eskolak, sufritu dute eskolak, eta ospitaliak, eta olako, bai. Erten da ere olakoetan laguntzaileak hirieta turbiltzen diela, baina gehienetan baserri aldeak, kampainak, antziak direla. Senditzen da hori? Bai, ba, ba, ba, ba, dira haitin, eh, ba, dira eremu batzuk eh, biziki uh, eta eta gainera zirkulonaikin bideak uh, ahont, sufritu dute hainitze ba, ba, batzuk ez dira unio uh, joaten nahal, zenta bideak uh, mostuak dira, ordoan uh, biziki zailada, bai, laguntza, ekartzea, eremu uh, hortan bai. Mm.